Tengo hasta el con DJ Yo. Y metiéndole cabrón, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen, vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por pues, si no fían sin misterio. Llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pum cuando yo les tire mi sucio. En la cintura traigo mi tunto, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Pues mientras te tiro mi lenguaje obsceno, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me guille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes, que se lo bastea, cachea, pero que también pichea, la golfea, esa si no fantasmea, oye mi canción y como frontea, no importa dónde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas, es el negro yigiri, el enemigo de los guasibiri, el que nunca tira trilili, sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami, Perchata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértele la chica. pa' gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina mía. No te me cohibas y exija, a menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, si Juliet te vio luego, coge el consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado por no haberlo estapuchado eso sí es fao A última hora, loco con la ropa puesta, trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va a dar yesca. Esto para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo Me gusta mi melaza, Llevo el Zulu como Chaco. <laughs> ¿Qué fue? Me que ya sabían de mí.